Dilhanesi pür nur olur Envar zikrullah ile Dilhanesi pür nur olur Envar zikrullah ile İklimi dil mamur olur Mimar zikrullah ile İklimi dil mamur olur mimar zikrullah ile Her müşkil iç asan olur Derdi dile derman olur Her müşkil iç asan olur Derdi dile derman olur Canın içinde can olur esrar zikrullah ile Canın içinde can olur esrar zikrullah ile Zikreyle hakkı her nefes Allah yeter baki heves Zikreyle nefes Allah yeter baki heves Pes gayriden ümidi kes Tekrar zikrullah ile Pes gayriden ümidi kes Tekrar zikrullah ile Ahmet seni ikrar eder hem zikrini tekrar eder Ahmet seni ikrar eder Hem zikrini tekrar eder İhlasını işar eder Eşar zikrullah ile İhlasını işar eder Eşar zikrullah ile Allahümme salli alel Mustafa Allahümme salli alel Mustafa Bedi'ül cemali ve bahril vefa Bedi'ül cemali ve bahril vefa Ve salli aleyhi kema Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam